aman aman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 o kojima nas je obavijestio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam dostavljajući nam vjeru od našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je on dotične propise primjenjivao u svome životu, u praksi i rekao nama da se podučimo od njega tim propisima, na takav način nastojimo i mi da učimo svoju vjeru, da je pojašnjavamo i prenosimo na druge. U ovom serijalu govorimo o najbitnijim propisima za svakog vjernika i svaku vjernicu. Propisima čistoće, kako se očistiti jer je čistoća veliki dio islama, predstavlja veliki dio islama, naprotiv došlo je u hadisu tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana, pola vjere. Dakle, govorili smo kako uzeti abdest, kako se okupati, ukoliko nemamo vode, šta nam može zamijeniti abdest i kupanje. Zatim žene kada se nađu u svome periodu, ono što je svojstveno samo ženama, kako da postupe u takvim situacijama. Nakon toga, nakon čišćenja, otpočeli smo govoriti o najvažnijem ibadetu u islamu, a to je namaz. To je namaz. Koliko je on bitan, važan, koju vrijednost čovjek postiže namazom kod Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjalku i sutra na ahiretu, šta je s onima koji ne klanjaju namaz nikako. Zatim, kako je Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa wasallam klanjao obavezne namaze. Dakle, ono što je svaki vjernik dužan u toku dana i noći da klanja pet dnevnih namaza, podne, kindija, akšam, jacija i saba, kako ih je obavljao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, šta se to prenosi od njega, vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wasalam, po pitanju ovih namaza. Nakon toga govorili smo o dobrovoljnim namazima, namazima koji imaju posebnu vrijednost nakon obavezni. Dakle, nisu tako obavezni, nisu strogo obavezni jer ono što je čovjek dužan u toku dana i noći da klanja jeste ovih pet dnevnih namaza. Međutim, mimo njih postoje namazi koji su vrijedni. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, ukoliko vjernik bude ih klanjao, ostrajavao, u njima od Allaha subhanahu wa ta'ala postići će ogromnu nagradu, zadobit će brojne savape. Poput duha namaza. Duha namaza koji se klanja, uh, od kako sunce izađe, pojavi se, pa sve do predpodne. Dakle, taj namaz se može klanjati 2, 4, 6 ili 8, 8 rekata. I na veče, nakon jacije namaza, do pred sami sabah postoji namaz za kojeg je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao da je to najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Qiyamul lejl ili salatul lejl, noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Nakon tih namaza i sunneta svakako prije i poslije farda, postoje i drugi namazi koji se klanjaju s vremena na vrijeme, odnosno kada se ukaže potreba za tim. Jedan od tih namaza jeste i namaz prilikom pomračenja sunca ili mjeseca. Namaz koji se klanja dakle, ne tako redovno, čak dakle ni svake godine, već nam je poznato ukoliko godina dođe do pomračenja sunca i mjeseca. Tada, kada dođe do pomračenja ili sunca ili mjeseca, skrivanja mjeseca, tada dakle klanja se ovaj namaz. Islamski učenjaci koriste poseban termin za pomračenje sunca i namaz koji se klanja povodom pomračenja sunca i drugi termin je li koji se klanja za namaz, koji se klanja prilikom pomračenja mjeseca. Pa kažu salatul kusuf. Salatul kusuf jeste namaz koji se klanja prilikom pomračenja sunca, a salatul husuf prilikom pomračenja mjeseca. Iako u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu oslam počesto oba ova termina odnose se i na jedno i na drugo, dakle pomrčenje sunca ili mjeseca. Islamski učenjaci se razilaze. Da li je klanjati namaz prilikom pomračenja sunca ili mjeseca pritvrđeni sunnet ili je to obaveza? Da li je klanjati namaz prilikom pomračenja sunca ili mjeseca, da li je obaveza klanjati svakom punoljetnom muškarcu ili je to samo pritvrđeni sunnet. Pa većina islamskih učenjaka kažu da je to pritvrđeni sunnet. Vraćajući se na hadise koji govore o pet obaveznih namaza. Poznat vam je hadis i često smo ga ponavljali kada je jedne prilike došao čovjek neznanac Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i upitao ga šta je on dužan od islama, šta je dužan od namaza, šta je dužan od posta i tako. Pa kada je upitao šta je dužan on u islamu da klanja, koliko namaza klanja, šta je dužan od namaza u islamu, rekao je pet dnevnih namaza. Pa je čovjek upitao ništa više, a Allahov poslanik alihi salatu oslam je rekao ništa više osim ako hoćeš dobrovoljno. Obavezan nisi ništa više do ovih pet namaza. Ako hoćeš dobrovoljno možeš klanjati. Pa većina islamskih učenjaka vraćajući se na ovaj hadis i druge hadise koji govore o obaveznosti pet dnevnih namaza u toku dana, dakle i noći, kažu da svaki drugi namaz, svaki drugi namaz je pritvrđeni sunnet. Svaki drugi namaz je pritvrđeni sunnet. Međutim, na drugoj strani pojedini islamski učenjaci, pogotovo učenjaci koji su se bavili hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, zastupali su stav da je obaveza klanjati namaz prilikom pomračenja sunca ili mjeseca. Poput Ebu Avani, rahimehullahu ta'ala, dakle velikog islamskog učenjaka i muhaddisa koji u svome sahihu kaže dakle da je obaveza klanjati namaz namaz prilikom pomrčenja sunca i mjeseca, dakle svakom punoljetnom muškarcu. I slično mišljenje prenosi se od Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, velikog islamskog učenjaka i autoriteta. Jer se prenosi u hadisu, dakle vraćaju se na hadis. Prenose se, prenosi se u hadisu Mugira ibn Šubeta radijallahu ta'ala da je rekao kada se pomračilo sunce u vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu sam na dan smrti, Ibrahima, sina Allahovog poslanika alaihi salacom. Dakle, u vrijeme poslanika za života, kada mu je upravo onaj dan kada mu je umro njegov sin Ibrahim, pomračilo se sunce. Pa su ljudi počeli govoriti da se sunce pomračilo zbog smrti Ibrahima, da je došlo do pomračenja sunca zbog smrti Ibrahima. Nakon toga Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je rekao doista sunce i mjesec su dva Allahova ajeta, dva Allahova dokaza i oni se ne pomračuju zbog nečije smrti ili zbog nečijeg života. Oni se ne pomračuju, ne dolazi do pomračenja sunca ili mjeseca zbog nečije smrti ili nečijeg života, pa kada vidite pomračenje sunca ili mjeseca, dovite Allahu wa sallu hatta tenkešifu vasallu i klanjajte sve dok ne dođe do, dakle, dok se ponovo sunce ne vrati, ne otkrije. Dakle, ovdje je naredba i klanjajte sve dok se ponovo sunce ne otkrije. Pa, učenjaci hadisa i također eh, Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, razumjeli su ovdje naredbu i klanjajte, naredbu su razumjeli kao obavezu. Također, e, na takav način je prokomentarso ovaj hadis i učenjak San'ani, rahimahullahu ta'ala, koji kaže naredba ukazuje na obavezu, naredba ukazuje na obavezu. Ako većina islamskih učenjaka, dakle, dokaže da se naredba može spustiti na nešto što je lijepo, što je preporučeno, onda je to, dakle, druga stvar. Slično kaže imam Ševkani, rahimahullahu ta'ala, ovde u osnovi u hadisu stoji naredba dakle na obavezu. Da je obaveza klanjati ovaj namaz, međutim ako se pokaže i dokaže da većina islamskih učenjaka dakle ima dokaz da postoji malte ne jednoglasno mišljenje učenjaka, iako vidimo dakle da je bilo drugih učenjaka koji su rekli da je obaveza klanjati i nemoguće reći da je postoji iđma, da postoji jednoglasno mišljenje po pitanju klanjanja, namaza prilikom pomračenja sunca. Dakle, ako ima jednoglasno mišljenje učenjaka, onda se dakle ova obaveza može spustiti na preporučenost. Međutim, dakle ne. I od savremenih učenjaka, Mohamed ibn Salih el-Usaymin, rahimahullahu ta'ala, bio je stava da je klanjati nama za pomračenje sunca ili mjeseca obaveza svakom punoljetnom muškarcu. Dakle, kaže, ispravno je, da je klanjati namaz prilikom pomračenja sunca i mjeseca obaveza vađib. Ili dakle, svakom punoljetnom muškarcu ili u najmanju ruku da je to dakle vađib obaveza zajednici muslimana. Dakle, fard je vađib. Ili dakle, Eh, vađib el ajn ili vađib el kifaje. Ili je dakle obaveza svakom pojedincu ili je obaveza zajednici muslimana, neko mora da klanja u protivnom svi su griješni i ovi učenjaci koji kažu da je obaveza klanjati namaz prilikom pomračenja sunca, kako razumijevaju prethodne hadise o pet obaveznih namaza i ne više? Kažu, tu se misli tokom dana i noći koji su namazi obavezni. Nema u toku dana i noći nekog namaza drugog mimo ovih pet namaza da je obavezan. Ne. Muslimanu i muslimanki u toku dana i noći obaveze da klanjaju pet dnevnih namaza. Nema dakle šestog nekog. Međutim, ovo je namaz s vremena na vrijeme. Ovo je namaz, dakle, kao što ćemo vidjeti, Bajram namaz, također, Bajram namaz, inša ta'ala, ispravno mišljenje da je obaveza klanjati svakom punoljetnom muškarcu. Bajram namaz. Međutim, Bajram namaz se klanja dva puta u godini, ne svaki dan. Zato se, dakle, hadis o pet dnevnih namaza komentaršuje upravo na takav način, da je obaveza u toku dana i noći klanjati pet namaza. Ništa više. Međutim, s vremena na vrijeme, kada se ukaže potreba, kada postoji opravdan razlog, onda postoje i drugi namazi koje je obavezno, obavezno klanjati. Kada se klanja? U kojem vremenu? U kojem periodu? Nama za pomračenje sunca. Dakle, da li je određeno sahat ili u dijelu e, dana i noći i slično? Ne. Već dakle, došlo je u hadisu kada vidite pomračenje sunca ili mjeseca kada vidite pomračenje sunca ili mjeseca. Dakle, došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam doista sunce i mjesec su dva Allahova ajta, dva Allahova dokaza i oni se ne pomračuju zbog nečije smrti ili nečijeg života, pa kada ih vidite, kada vidite da se pomračilo sunce ili mjesec, onda dovite Allahu subhanahu wa ta'ala i klanjajte sve dok se, dakle, ne otkriju ponovo se, dakle, ne vrate u prvobitno, u prvobitno stanje. Pa Zato se kaže nema određenog vremena, već onda kada se vidi pomračenje sunca ili mjeseca kada nastupi, tada se dakle odpočinje s namazom. Jeste, za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu zame je potvrđeno da je to bilo u vremenu duha. Dakle, između izlaska sunca, kada je dakle sunce izašlo, pojavio se novi dan i dakle podne namaza. To se desilo. Međutim, to ne znači da se taj namaz mora klanjati u vrijeme duha u vrijeme duha namaza. Ne, već Allah, riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu, sam se opričenite kada ih vidite. Kada vidite pomračenje sunca i mjeseca, tada dakle klanjajte ovaj, ovaj namaz. Zatim, došlo je u pojedinim citatima ovog hadisa, hadisa Aisha radijallahu ta'ala na hadisa Ibn Abbas, dakle ovaj hadis o pomrčenju sunca i mjeseca i namaza i svega onoga što je radio Allahov poslanik alihi salatu slam povodom e, pomrčenja sunca i mjeseca, brojni su hadisi. Pa dakle, prenosi se da je Aisha radijallahu ta'ala na rekla i dakle, završio je s namazom, a već se sunce bilo otkrlo. Također, je li u drugom citatu stoji sunce se otkrilo prije nego li je završio s namazom. Pa dakle, to ne znači da odmah čim se sunce otkrije treba prekinuti s namazom. Ne, već dakle treba nastaviti klanjati namaz, vidjet ćemo kako se klanja, nastaviti klanjati namaz pa makar sunce se jeli, i otkrilo. Došlo dakle do potpunog otkrivanja sunca. Nama se započinje onda kada nastupi pomračenje i klanja se, klanja se, klanja se, normalno dakle namaz, uči se, ništa se ne skraćuje. Ukoliko dođe do otkrivanja sunca ili mjeseca, namaz treba privesti kraju, dakle na normalan način, a ne dakle prekinuti ga, prekinuti ga naglo. Zatim, da li postoji ezan? Da li se uči ezan i kamet za ovaj namaz? Ne. Ne. Dakle, klasični ezan i kamet, kako se jeli, oni uče za pet dnevnih namaza, takav ezan i kamet se ne uče za namaz prilikom pomrčenja sunca i mjeseca. Ne uče se. Već za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kako se vjerodostojno prenosi, e, govorilo se as salatul džamija ili inna salate džamijatun, inna salate džamijatun, bilo da je pozivao muezin sa džamije ili su bili poslani ljudi u mahalu, kroz mahale, jeli da pozivaju e, dođite svi na namaz, dođite svi na namaz, okupite se svi na namazu. Dakle, na ovakav način, inna salate džamijatun ili as salatu džamija, na takav namaz. Doćim, dakle, učiti ezan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar i ostalo do kraja, kako se uči za pet dnevnih namaza, nije potvrđeno da se uči za ovaj namaz. Kako se klanja? Namaz prilikom pomračenja sunca i mjeseca. Postoje razne verzije. Došlo je u više hadisa kako se klanja namaz prilikom pomračenja sunca i mjeseca. Međutim, dakle od svih njih vjerodostojni su pouzdano zabilježeni hadis Ibn Abasa i Ajše radijallahu anhuma kod Buharije i kod muslima. Pa se u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha kaže da se sunce pomračilo za života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa je on, vjerovjesnik alihi salatu wasalam, izašao u džamiju, izašao u mesčid, došao u mesčid, stao, donio početni tekbir, dakle i počeo da klanja. Iza njega su se poredali ljudi, dakle njegovi ashabi, i klanjali su za njim. On je učio dugo. Zatim je donio tekbir i otišao na ruku. I na ruku se zadržao dugo. Zatim je podigao glavu sa rukua. Podigao se sa rukua izgovarajući se mi Allahu limen hamide, rabbena velekel hamd. Zatim je ponovo stao, dakle nakon što se ispravio sa rukua, stao je i učio dugo. Međutim, ne tako dugo kao na prvom učenju. Dakle, upola. Manje je učio. Zatim je ponovo otišao na ruku i na ruku se zadržao dugo. Međutim, ne tako kao na prvom ruku. Ne tako dugo kao na prvom ruku, već upola, upola manje. Nakon toga podigao se sa rukua, izgovarajući se mi Allahu limen hamide, Rabbena volekel hamd, zatim je otišao na seđdu, obavio jednu seždu, drugu seždu i ustao na drugi rekat i na drugom rekatu postupio kako je postupio na prvom rekatu. Tako da je klanjao namaz za pomračenje sunca sa četiri rukua i četiri seđde. Sa četiri rukua i četiri seđde i sunce dakle se otkrilo prije nego li je završio s namazom, zatim je ostao i održao hudbu ljudima, pohvalio Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako samo njemu dolikuje, a zatim rekao doista sunce i mjesec su dva Allahova ajeta, pa oni se ne pomračuju zbog nečije smrti ili nečijeg života, kada ih vidite požurite ka namazu. Kada ih vidite, požurite da klanjajte, U drugom citatu stoji klanjajte sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ne otkloni od vas ovo što se nadvilo nad vama. Dakle, dok Allah subhanahu wa ta'ala ponovo ne otkrije sunce i mjesec. Dakle, na ovakav način vjerodostojno kako je zabilježeno, preneseno, klanja se namaz prilikom pomračenja sunca ili mjeseca. Dakle, donese se nijet da će se klanjati namaz prilikom pomrćenja sunca i mjeseca, nema dakle tog nijeta koji se izgovara jezikom, već je nijet u srcu, donese se nijet, zatim početni tekbir, prouči se početna dova, zatim euza, bismillah, zatim se uči fatiha, nakon proučene fatihe uči se dugo. Uzme se sura ili uči se iz Kur'ana dugo. U citatu Ibn Abbas radijallahu anhuma stoji da je on dakle prenio i rekao Ibn Abbas stao je i dakle učio je dugo poput sure El Beqara. Dakle, 48 stranica. Poput sure El Beqara. Stao je Allahov poslanik alaihi salam na qiyam i učio dugo poput sure El Beqara. Pa dakle, nakon što se prouči Fatiha, uči se sura, neka kuranska sura, dakle, dugo, dugo. Uči se, zatim nakon proučene te duge sure, donese se tekbir i ide se na ruku. Na ruku se zadrži dugo, što je god moguće duže. Zatim se ispravi sa rukua, se mi Allahu limen hamdi, rabbena velike alhamd, i ponovo se uči. Međutim, ne tako dugo kao na prvom učenju, već upola. Zatim se ponovo ode na ruku, uči se zikr na ruku poprilično dugo, vraća se sa rukua, ide se na seđdu, jednu, zatim drugu, zatim se ustane na drugi rekat i postupi se kao na prvom rekatu. Dakle, uči se, zatim se ode na ruku, vrati se sa rukua, ponovo se uči, zatim se ode na drugi ruku, odnosno na četvrti ruku, jer je to drugi rekat, vrati se sa rukua, ode se na jednu seždu, na drugu seždu, preda selam i nakon toga se, dakle, drži, drži hutba. Ovdje kod islamskih učenjaka postoji razilaženje prilikom učenja na namazu za pomračenje sunca i mjeseca. Da li se uči na glas ili se uči u sebi? Bez obzira dakle kada se desilo to pomračenje sunca ili mjeseca. Naravno, pomračenje mjeseca biva uglavnom na večer, jeli, tokom noći, a namazi koji se klanjaju tokom noći dakle akšam, jacija i sabah, na njima se uči naglas. Dočim ukoliko je riječ o pomarčenju sunca, to se dešava tokom dana, a na dnevnim namazima, na podne i kindi, uči se u sebi. Pa zbog ovoga islamski učenjaci se razišli. Da li dakle prilikom pomračenja sunca, da li se uči naglas ili u sebi? Pa pojedini islamski učenjaci su, razumijevajući na ovakav način, rekli da kada se klanja nama za pomrčenje sunca, da se uči u sebi. Doćim ono o čemu govore hadisi Allahovog poslanika alihi salacom i ashabi koji su prenijeli namaz vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam o pomračenju sunca, u njima se kaže da je učio na glas bez obzira što je to bilo u vrijeme duha namaza, dakle u toku dana, prije poodne, bez obzira. Allahu poslanik alihi salatu oslam je učio naglas. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha jahran nebiju sallallahu alihi wasalam fi salati l'kusuf bi kiraatihi. Allahu poslanik sallallahu alihi wasalam učio je naglas u namazu za pomračenje sunca, dakle, dakle prilikom učenja. Prilikom učenja podigao je svoj glas. Jasno, svi su ga dakle čuli. A što se tiče, dakle, hadisa u kojima se ne spominje glasno učenje, kažu učenjaci hadisa da su svi ti hadisi slabi. Dakle, ispravno je, bez obzira da li se radilo o pomračenju sunca ili pomračenju mjeseca da se, dakle, uči, da se uči na glas. I, dakle, tako bi trebalo postupati kada se, kada se desi. Također, E, lijepo je, preporučeno je da se nama za pomračenje sunca klanja u džematu. Može se klanjati na samo, ali je dakle preporučeno da se klanja u džematu. Jer kako je došlo u hadisu, čuli smo, Allahov poslanik alihi salatu sam je stao, donio početni tekbir, a iza njega su se poredali ljudi. Iza njega su se poredali ljudi i oni su klanjali, klanjali za njim. Dakle, bolje, ljepše, preporučenije, dakle, sunneta je da se klanja, da se klanja u džematu, iako, dakle, može se, može se klanjati jeli, i na samo. I također preporučeno je, kao što vidimo u hadisu, došao je poslanik Alihi Salatu samo u mesčid. Dakle, preporučeno je da se ovaj namaz klanja u mesčidu, a ne, dakle, poput Bajram namaza negdje na otvorenom. Nema smetnje također da žene dođu i da klanjaju, jer se prenosi od uh, Esme, kćerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha, da tada kada se desilo pomračenje sunca, da je došla Ajši, vjerovatno da je priupita kako da postupi, šta da radi, kaže, zatekla sam je da klanja. Zatekla sam Allahovog poslanika, alihi sam i druge ljude, kako klanjaju u mesečidu, a ona je klanjala u svojoj sobi, dakle za njima. Klanjala je namaz. Da? Pa je dakle preporučeno i da žene dođu da klanjaju ovaj namaz. Također, prilikom pomračenja sunca i mjeseca lijepo je mimo namaza da se mnogo zikri spominje Allah subhanahu wa ta'ala da se upućuje dova, da se udjeljuje sadaka milostinja, da se mnogo traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se traži zaštita od kaburskog azaba, kaburske patnje i sve dakle to se e, spominje u hutbi Allahovog poslanika alihi salatu sam da je on Dakle, nakon što je obavio namaz, nakon što je klanjao namaz, održao hutbu i u hutbi spomenuo, dakle, kada dođe do pomračenja sunca i mjeseca koja su dva Allahova subhanahu wa ta'ala ajeta, spominjte mnogo Allaha subhanahu wa ta'ala, tražite oprosta, tražite zaštitu od kaburske patnje, tražite da Allah subhanahu wa ta'ala od vas ovo odagna, dovite mnogo Allahu subhanahu wa ta'ala, oslobađajte, jeli, robove ako ste u mogućnosti i slično. Dakle, sve se to spominje u hudbi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Klanjati namaz prilikom pomračenja sunca i mjeseca, inšallahu ta'ala, po ispravnijem mišljenju je obaveza. Obaveza da li svakom pojedincu, svakako koje u mogućnosti, ako ne, dakle, onda zajednici muslimana. Oni bi trebali da klanjaju kako bi grijeh spao sa svih ostalih muslimana. Lijepo je da se klanja u džematu, lijepo je da se klanja što je god moguće duže. Vidjeli smo na koji način je Allahov poslanik alihi salatu wasalam klanjao taj namaz. Nakon namaza lijepo je da se održi hutba i da se u hutbi ljudi postaknu na traženje oprosta, na upućivanje dove ponizno i skrušeno Allahu subhanahu wa ta'ala činjenje zikra veličanja, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više, tražići od Allaha subhanahu wa ta'ala da to pomračenje sunca i mjeseca